Asteburuntan urak markatu du aktualitatea, batez ere lapurdi aldean, larun batean amabortz orduz, iroro oitamar milimetro erori baitira senpere eta sara aldean, erri urratzen antolaketa kaltetuz. Azken orteotan, behin baino gehiotan izan dugu olako gertakaririk udaberrian. 2000 2008, 2000 amar, 2000 mairu, eta aurten jonden larun batean gertatua. Gertakari horietarrik batzuk uholdeak eragin dituzte ere bortitzenak berbada 2000 malaukoak. Meteorologoek olako gertakariak jetstream aizearen ahultzeari lotzen diote, udaberrian aste batetik bertzera eguraldia arruntalatzen alduena eta depresio irankorragoak sortu euri oso trinkoekin. Senpere urez eta lokatzez blaiz egoen bitartean, mendien bertzaldean eta Iberiar Penintzula osoan ere, sekulako idortea pairatzen jarraitzen dute larun batean entzuten nuen patxiku irisarriren elkarrizketa, Nafarroa egoaldean milaka hektarriko usta galdua, gariaren bihia ezpaita lodituko urik ezean. Mendietan iturriak agortu, itoizko urtegi erraldoian ura eskas eta urtegia onditzen bada ere, ez du horrek sortuko zerutik erortzen ez den ura. Ureztatzen diren landaketak ere murriztu beharko dira eta ondorioz usta urritu eta garestitu inflazioa janik aski handia den testu inguruan. Nafarroa egoaldeko laborantzan erabiltzen den uraren erdia baino gehiago hartu aurreztatzeko da, hori aztegi industrialetan metatzen diren abereak elikatzeko, gero aragi merke hori esportatzeko. Sokoatik itxasora begira, urdazuri errekak ekarritako lokatza zabaltzen zen, hainbat sorok euripean galduriko lurra. Zaparradak saiestu ezin badira ere, lurra lantzeko praktika desegokiak eta zarkituak bederen saiesten aldira, euriak lurraren azala itsasora eraman ez dezan. Panorama horrek gordinki irakusten digu ez gaudela behar bezala prestatuak klimaldaketari aurre egiteko. Aspalditik modeloek aurre ikusten digute muturreko gertakariak ugatituko direla, bai lehorteak baita gehiagizko euriak ere. Hori kontuan hartuz beharko dugu gure laborantza egokitu. Maldak zaindu, lurra ez utzi deusgabe biluzik, lur zoruaren karbono edukia emendatu, eta ura sorgatzeko almena indartu. Laborari gero eta gehiago hasi dira praktikak aldatzen, naiz eta oraindik gutiegi diren laborantza eredu nagusia aldatzeko. Baina gauzak ustez baino zaluago aldatzen aldira eta horretarako kontsumitzaileen sustengua ezinbertzekoa da autopublikoetan eragina izaiteko.